Getxo bildu alerdiko da alde politikoa argustuako mozioa, Euskal presoen dispertsioaren, dispertsioarekin amaitu. Aitan erdekan. Kaixo, eh, arratzan barriz ere, mozioan adierazi bezala, hau eh, etxeraten mozioa da, ez da gurea, baina ja argitu dan ez ezaiela beraiei zuzenean aurkesteko baimena emango eta guk babesten dugunez, ba, osoko bilkurara kartzen dugu. Hogeta bost urte betetzen dira urten Espainiar Estatuak Euskal Presoen sakabanak eta era orokorrean martzan jarri zuenetik. Legeria penitentziario eta nazioarteko hitzarmen desberdinetan onartutako gisa eskubiden kontrakoa den neurri honek, kartzela zigorpean dagoen presoari esezik, zenideon eta lagunen inguruneari neurrigabeko sufrimendua eta mina sortzen digu. Praktikan, presoak eta beren zenitarteko eta lagunok ordaindu behar dugun zigor gehigarria da. Estatu Espainiar zein Frantziarrak urteetan zehar gauzatu dut duen kartzela politikaren ondorioz, hogeta bi euskal preso eta masei zenitarteko eta lagunek galdu dute bizitza, eta par amarnaka zauritu utzi ditu. Kartzelako bizi baldintza jasangaitzak eragindako eriotzak dira batzuk. Dispertzatu eta urrunduak zituzten zenitarteko eta lagunak bizitatzera zioazela bidean hildakoak beste batzuk. Ondo ikasia dugu hau getxotarro, getxostarroka. Martxoaren amalauean galdu baitzuen euren bizia gure bi herrikidek. 2008 urtekoan espetzialdia gogor eta luze baten ondorioz gaizo larri den zen Angel Figueroa zendu baitzen bere etxean. Amasei urte lehenago, 2008 amazazpian, bere amamak, Antsoni Fernandezek, galdu zuen bizia aranda de dueroko errepide baster batean. Angel bizitatzera alkalameko kartzelara bidean izandako autoiztripuan gure zenideak dispersatuta egotearen ondorio horik latzena, sakabanaketak eragindako biktima ahastua. Ordutik, beste hainbat euskal herritarrek galdu dute bizitza sakabanaketa politikaren ondorioz. Nahikoa da, esateko garaia iritzi da. Nahikoa da, bidai luzeak egiteaz. Gure bizitzak astebururo arriskuan jartzeaz. Gastu ekonomiko neurrigabe ez. Txarragotze fisiko eta psikikoaz ezin bidaiatu dauden nagusi eta aurrez. Nahikoa da. Euskal Herrian gatazkaren konponbiderako aukera paregabea ireki den honetan sufrimendu guztiak kontuan hartu eta beste etorkizun bat eraikitzeko garaia da. Preso dauden gure zenideen bakartze eta sakabanaketarekin bukatzeko garaia. Kartzeletan pairatzen dituzten bizi baldintzak hobetu eta oinarrizko giza eskubideak errespetatzeko garaia iritsi Egoera honek zenide ongan sortzen duen sufrimendu eta giza eskubide urraketekin bukatu egin behar dugu. Hau guztia kontuan hartuz, onako puntu hauek aurkezten dira, osoko udal batzarrean, bertan estabaidatuak eta onartuak izan daitezen. Udal honek sakabanek eta politikaren ondorioz hil zen Antxoni Fernandez herritarra gogora ekarri eta omendu nahi du, Era berean, kartzela politika bidegabe honen ondorioz bizitza galdu, sauritu eta e, edota edonolako sufrimendua pairatu duten guztiekin bat egiten dugu. Bi, udal euskal prensoen sakabanaketa eta urruntzearekin berehala amaitzeko eskatzen du. Giza eskubideak urratuz, presoen eta bere senide eta lagunengan eragiten duen sufrimendu eta zigor gehigarriarekin bukatzeko. Hiru, udal honek euskal presoen bizi baldintzen eta orokorrean zor saizkien eskubide guztien errespetua eskatzen du. Lau, erabaki honen berri komunikabinen bidez iritzi publikoari, espetzeetako idazkaritza nagusiari eta Espainiako barne ministroari ematea. Esan bezala, e, mozio hau etxeratekoa da eta e, beraiek e, etxerateko kiriak hitza hartzeko eskaria egin zuten puntu honetan, baina dierazi da e, ezingo dela egin, lehenik eta bain adierazta eskazu honetan ez erromoko kulturetzarenak nean ez gaudela bate ere ados. Iritze honekin esaten delako prozedimentu administratiboan parte hartzen badute ezinezkoa dela, mozioak ez daukatela prozedimentu administratiborik, eta tal, eh, eh, elkartek ez daukate bestelako aukerarik parte hartzeko prozedimendu administratiboa, eta de hecho, azken komisio batera, eraman genuen, elkarte baten proposamena, eta beste aitzaki bat bilatu zan hori osoko bilkurara ekartzea ekideteko. Beraz, irakurriko dut, etzerat elkarteak irakurri nahi zuen testua, kasu honetan gazteleraz eh, irakurriko zuten, eta horrela pasatu didate, eta hemen irakurriko dut eh, beraien isenean. Con esta moción pedimos el fin de la dispersión y el respeto a los derechos de nuestros familiares presos. Pedimos el fin del castigo que sufrimos los familiares de los presos y presas somos conscientes de las implicaciones políticas que ello conlleva por los diferentes planteamientos e intereses políticos representados en este pleno. Sin embargo, creemos que no existe motivo político alguno que justifique la dispersión y, desde luego, no nos gustaría que esta moción diese lugar a una discusión sobre la, conveniencia política de la dispersión ni tampoco sobre condiciones jurídicas que no aparecen establecidas en ninguna norma queremos subrayar que plantear la dispersión como un modo de tratamiento es un eufemismo. La dispersión es un castigo añadido. Está diseñada para castigar directamente a los familiares de los presos y presas. Las presas y presos permanecen privadas de libertad independientemente del lugar en que están destinadas. Tienen las puertas cerradas y todas las comunicaciones controladas y limitadas. El alejamiento de su entorno como argumento no hace sino confirmar que se trata de influir en los presos a través del castigo a sus familiares. Nosotras somos las obligadas a recorrer miles de kilómetros y no las presas y los presos. En el texto de la moción se menciona el número de familiares muertos como consecuencia de la dispersión. Este último fin de semana, tres familiares han sufrido un grave accidente de tráfico cuando iban a visitar a sus allegados a la prisión de Topas, en Salamanca. Para los familiares, la dispersión es una ruleta rusa. Puede suponer una condena a muerte en cualquier momento. Con la dispersión somos agredidas física, social, económica, política y psicológicamente. No se trata de una impresión subjetiva, estamos hablando de lo que vivimos. Se nos trata como víctimas colaterales. Ya vale, exigimos el fin de esta situación. Presentamos la moción porque creemos que para terminar con la dispersión es, necesario visualizar la realidad que se oculta bajo el manto de los intereses políticos. También queremos pedir a todos los grupos políticos presentes en el Pleno que las intervenciones relativas a la moción que presentamos se, realicen dentro del debido respeto. Con el recuerdo y reconocimiento a Anchoni Fernández y a todas las personas fallecidas a consecuencia de la política penitenciaria, es que ricasco. esker, este Javier em, buenas tardes otra vez, muchas gracias. Bueno, me gustaría hablar en dos direcciones. Por un lado, hacia el colectivo, para ilustrarles sobre algunos temas en los que veo que su formación no es la más acertada, o su información. Y finalmente, hacia Bildu como interlocutor entre el colectivo y este pleno. En primer lugar y de manera muy breve, breve y clara, la dispersión no atenta a ninguna legislación en vigor. Si así fuese, no se aplicaría. Si aún así suponen que se está violando algún derecho, acudan a los tribunales. Cuando se estima que se está violando alguna ley, ustedes suelen acudir a los tribunales. Acudan si creen que se está violando alguna ley. Lo mismo podemos decir de las condiciones de vida en presidio y de los regímenes de aislamiento. Son actos sometidos al imperio de la ley y susceptibles de ser enjuiciados por nuestros tribunales y por lo tanto procedan en consecuencia. El dolor de los familiares entiendo que es doble por un lado por tener un familiar preso y por otro por estar lejos de ellos, con lo que ello supone de gasto y en ocasiones de lamentables accidentes con pérdidas de vidas pero lo siento mucho, la responsabilidad de esta situación es solo del preso, de la banda y de los que les animan a seguir así para conseguir réditos políticos ocupando sus escaños. El preso, al delinquir, sabe a qué se expone. La figura de la dispersión no es más que una manera que tiene el Estado en su función penal de intentar debilitar al preso, propiciando situaciones que impidan el control de la banda sobre el reo. En manos del preso está desmarcarse de la banda, reconocer el daño causado y entender que lo que ha hecho no ha servido para nada o en todo caso para causar un dolor estéril y sin sentido que lo traslada al final a su propia familia. El Estado ha demostrado ser más que generoso con aquellos que se desmarcan de la banda y reconocen el daño causado. No se puede estar con la banda, seguir orgullosos de sus actos y pretender beneficios penitenciarios. La posibilidad de acabar con la dispersión está en manos de los presos. Si deciden enfrentarse a una banda debilitada y derrotada, asumiendo con coraje el daño causado y acceder al Estado de Derecho, concurrirán factores más que determinantes en la mejora de sus condiciones penales. La expresión resolución del conflicto por parte de ustedes está viciada y adulterada. El único conflicto que tenemos en el País Vasco es la existencia de ETA, si queremos que el conflicto se resuelva, solo hace falta que la banda se disuelva, entregue las armas, no la, pantomima, la pantomima recientemente representada, pida perdón y ayude a esclarecer los crímenes pendientes. Los sufrimientos de los familiares de los presos y la dispersión de los mismos son solo responsabilidad, y vuelvo a repetir, de ellos, los presos, de la banda y de quienes les utilizan, perjudicándoles desde sus escaños. Eh, tengo que mm, incluir en este texto em, un comentario a la mm, expresión que he oído por parte de la señora Nerecan sobre la condena a muerte. Yo estoy intentando ser respetuoso con ustedes, pero que a nosotros que ponemos los muertos nos hablen ustedes de condenas a muerte no tiene perdón. Me parece ignominioso. Por último, al colectivo Echedat y muy claro. Les recomiendo que cambien de interlocutores. Aquellos que les facilitan el cauce para presentar esta moción no son más que los que transmiten a sus familiares presos las consignas para que perseveren en la banda y amenazarles con la expulsión de la misma si no se atienen a las conductas y posturas que les mantienen alejados de sus familias y en ocasiones en situaciones de aislamiento, como hemos podido comprobar de la documentación incautada a los abogados que les maldefienden o mejor dicho, les perjudica. Finalmente, a Bildu como interlocutor de este colectivo y este pleno, ya que tienen esa vocación de ser interlocutores, aprovechenla. Hagan el favor de colaborar con toda la sociedad para que ETA desaparezca, pero de verdad. Tengan el coraje de ser interlocutores con los presos explicándoles que no hay marcha atrás, que su lucha ha sido estéril en lo político y dramática en lo humano que solo cabe su arrepentimiento y reconocimiento del daño causado. La utilización que hacen ustedes de los terroristas es vil e inhumana. El Estado nunca atenderá sus cantos de sirena. Lo contrario sería el más absoluto fracaso del Estado de Derecho. Muchas gracias. justo, justo. bai, nik eh, ez dut ez alberrik esango. Euskal Herri Jeltzaleak espezie politikaren inguruan eta gaur epatzen duzuen kasu honen inguruan egiten dituen adierazpenen hildotik e, eh, mintzatuko naiz. Eta horretarako 2008 garren urtean erabilitako testu bat irakurriko dut. Labur, labur, Euskal Herri Jeltzaleak berriz ere agartu nahi du printzipio gizatiarrekiko duen konpromisoa eta pertsona ororen eskubide eta askatasunen defentzare alde, alde egiten duen apostua. Printzipio eta eskubide hauek diren moduan aldarrikatu eta itortu behar dira. Hau da, edo nolako aukera, ingurua bar eta interes politikoen handik aparte. Askatasunik gabe bizi diren pertsona guztiek beren eskubidea dituzte eta justizia, justiziakoa da eskubide hauek aitortzea eta betetzea espreski testu honetan aipatu nahi dut espetxe politika giza eskubideen errespetu eta berme arekiko konpromisoa ezigitzea dala oinarri den bat hau da, dispertzio, urruntze eta komunikazio politikekin amaitzea, preso gaizoen eskubideak, osasun eziketa eta hizkuntza eskubideak urratzeari ustea eta onurak eta espetzetik ateratzeak diskriminazio eta arbitrarit otasunik gabe aplikatzea. Eta azkeni bakarrik egin aipamen bat. Dakizuenez legibiltzarrak, Eusko legibiltzarrak, bake eta elkar bizitzarako ponentzia lantzen ari da, horretan ari gara, horretan landu egin daitezke zuek hemen ekartzen dituzuen gai hauek, eta horretaran jut e, olako e, gaiak bideratu hemen e, gure udalean baino. Eskarrik gazu. esker. este norbaitek. Bosketara pasatuko gineateke beraz, mozioaren alde, iru, mozioaren kontra, maika, astentzioak, amar, ez bertan bera geratzen da mozioa, eta urrengora pasatzen gera,